لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك ummatimning bir toifasi haqda doim haq bilan yashaydi ularni tashlab ketganlar ularga zarar yetkazolmaydi ularga qarama qarshi bo'lganlar ham zarar yetkazolmaydi haqda bo'lgan odam atrofidagi kishilar ikki xil bo'ladi haqda bo'lib turgan odamni bir qism odamlar bunga zarar yetsa bizga ham yetib qoladi deb tashlab ketadi ikkinchisi ochiq qarshi bo'ladi ikkalalari zarar qilmaydi ular haqda qolib ketaveradi haqda mustahkam turadi hatto alloh subhana va taoloning o'zining hayotdagi oxirgi muhlat kelguncha shunday bo'ladi ular shu haqda qolib dunyodan ko'z yumishadi alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan toifadan qilsin ammo bu narsa birodarlar osonlik bilan qo'lga kelmaydi birodarlar haqqa amal qiladigan odam ko'p bo'ladi haqning bozori chaqqon bo'lganda ammo haqqa amal qilishlik haqning bozori kasad bo'lganda haqqa amal qiladigan odamlar juda ozayib ketadi